Književnost u Eteru. Šinskim dobre, šinskim dobre, ljevnje, ljevnje, ljevnje. Nješkajša emisiji Knjižovnost u Eteru Radio Srima naščiveli sme pana Zvonimira Barnu za Zvukovaru. Svoje pisnji piše od zacinstva i poteras ih objavljoval u rižnih časopisov na ruskim jaziku. U djecinstvu to bula pionirska zahradka, a poznješe ruske slovo, mak, švetlost, nova dumka i bilten radi ruske nacionalne menšini Vukovaru. Učestvoval na veljih literaturnih večaroh poeziji, na mitingu poeziji, Petrovskim zvonu i Inzeji. Poteras objavil jednu spirku poeziji pod nazvu Dom u šercu, zedrukovani drukovani i oho pisnji i od Melanipa, o svojoj poeziji, inspiraciji za pisanje i životu pove nam sam autor. Dobri dzień pan Barna. Dobry dzień. Modlimy was, żebyście nam še predstavili. Pa evo, rozajem sam u ruskih Ruski Malalje u familiji od oca Đuri, Milani, Maceri. Tu sam zakončila osnovnu školu, posle osnovne školi sam še upisal do e, srednje tečne škole u Vinkovcu, elektrosmjeru i tu sam zakončil već Posle toho som malo u elipu, a već pošlo do vojski. Po racanju z vojski u Mešadicu su zapošljalo u Piku i tu sam robil do, skroz do tečestvene vojni. <clears throat> Potim sme vihnati, boli me u biženstvu, me boli u Zagrebe, vracali sme še 1999. E, roku i uzme u svojim obnovenim ubisce u Vukovare. A čo ste teraz objavili i robili na polju književnosti? Pa na polju književnosti, tako od, od mladosti, od, srednje, od osnovne školi pa prek školu, e, sam išće u osnovnoj školi, ja, e, malo poeta, e, slonosti prema pisanju i pisao sam pisnji od osnovne školi pa skroz po terasi. Pisnji mi veljo prepadli. Imao sam jednu zbirku pisnju tako za sebe napisanu, ktorá ostala u Fijovki i nje stala, volalo še, volala še oči. I već sam, e, to ti pisnji sam malo pozberal na, na varku profesorki Veri Pavlović i i Ljubke Rajeovi da to pozberam, da je stoja po fiolku i tako sme to pozberali i višla ta knjiška za za Dom domu Šercu, tu pisni pozbirani Milani i ovo pisni, tako je to všetko jedno napisano i ostanje pamjatka za generaciji staršim i to se da čita, komu še bude pačici. E, co vas najveće inspiruje? Preco pišece? Pa to všetko uglavnom pisni napisani, to inspiracija zos valalu, zos domu, zos domu, všetky tu pisni karakteru tako, kako eh, da vam eh, noša šitski češkosti života u ruskim valalje i na šoru snaka, Vedska jezirna pisnja stanjce tu, to napisana po zmevih nati, še roseljene ljudze i već to tam da dodico ostali tu da išće u stanju, da vam ju pročitam posle, tak povecega. Kiedy stíhace písať U Ktorý čas dňa vam príde inspiracija? Pa, muši bus taki moment, e, to tak posebno večer, glavom, nje, nje, prezen, vam to take bude inspiracija večer, kad tak pridza kašik e, inspiracija i već to ja napišem, malo posladam i već to malo muši šednuz, malo ulježac i već tako u nastane pisnja, ktorá še mi tak opači. Uglavnom pisni tako emotivni, varim, taki utkani nitki intimnosti do njih jest e, uglavnom pisnji tako karakteru covarim život našo valalu, život človeka u Petrovcoh i i komu Perše se svoju pisnju, kad napišete? Pa, prečitam Perše Natalki, da čuje ona isto. Perše ja sam, da se da ja sam prečitam da se razvijetska i pojem, da vidi da to i ona sluha. Supruha. Pa ve supruha Natalka, ali dodacu malo to dorovišće i tak. I ona pisala pisnje isto, malo ona smisla u tomu, ali teraz je piše, već se to pisala skoro vojni, tako malo i dobro i ona pisala, i teraz je piše. Ja to tako evo pišem, Budze događaje iz Zvonka mušim da su napisati, da su nove, teraz najnovša pisnja, Rusna tvoja brazda, već e, otkud uz Valalu, to mi je najnovši pisnik ktorý sam teraz i davno napisao, otkud uz i Rusna tvoja brazda, hej, ti pisni napisani skoro i Uglavnom, šitski tam pisni posladani, Piše celjem po ruski, či prekoda po, po, ruski, po ruski pišem. To da su šta sada e, panji Vrabec da mi to preveze da preveze, a to bila blisko nazaj, jedino sam či na vladaži mi to preveze na, na hrvatski, ali je, sam z nju kad balje zmešenje u tim nje pripovedali, takže to da uslovim na ruske bišedi napisane. A co vaš odzeci i, i rodzina to že pišece, jak oni pa, to doživljuju? Pa, napisano, Napisao sam Talka, može napisati i pisnju za drugu unuku, ili imam za jednu unuku napisanu pisnju, moja unuka, a za drugu nje pa sam čital greška na jednim događaju v i čitavske, če jim čital za jednu nuku, a drugu je napisala še pismo za drugu tam je dala privarku. Teda za drugu su mi napisali to mušim uzeti neki moment, so ta isto mala dva djeci a djeci tam pridu kad budem u Zagrebu, tam na događaj, kad pridu i oni tam malo i budem tom... A vam nje tužiju? Djeci u Zagrebu obi dvoje, da obi dvoje tam ostali u ženstvu i tam še podavali, poženjeli. I već sam kada idem u Zagrebu, tam vidim je dva razročno, je mora razročno, već tam oni pridu pa sluhaju i špivanki. Mala veci, u tomu sin e, malo menja, je buli on tam pridze i već im to, co su starši, to im već zacikljuje to. Uh-huh. Kad boli mali, to nije zanimalo, a teraz vidim, že prihodza i, i da milo, že prihodza, že oni pridu i tak bude tam malo publiki i tak, evo. uh Še družime, <laughs> kad je budze, kad je moše. Ristace še objaviti išće da jednu zbirku poeziji? Pa teraz nje, te opisi napisani, to možda kad še varim inspiraciji pridu taki, nemám ja baš veľa napísaných písní, ale veľmi veľmi písní prepadli, ktorú už ja zduadujem, aj nemôžem ja celú písni už zduhať, to bolo dávno napísané. Bola už náslov, ale som malo prvé dva novo oči, to tak stalo u filovky, ja to nenašel, som še vracel ani nič, ani, ani to tých písní, takže... To oči vašej supruhy? Pa, dva novo oči, takto napísaná, to bola zbírka písňoch, tak to vypadlo i, i moja do opavecka, tak to troška vypadlo, ne znam, A ja, nie tedy ešte sme ešte nepoznali, keď to bolo. Mm-hmm. Natálka ja ešte nepoznali, tedy, keď ja dal náslov tej písni do novo oči. To napisala na dúvam, že na moje, na moje oči napisala <laughs> tam. um, Seli biste nam prečitati z o vaših pisnjo? Pa evo, ja tu porical, co še tam mám prečítať. co som porisal. Da vam um, to ja Evo pisanja Čekanje. Posadil sam drevo i čekam da virošnje. Zasadil sam kveca i čekam da rozhvitnje, Jablonja rozhvitla i čekam da uzreje. Vi state vojsko, za partiju areštu, daleko od hiži, čekaju po izdomu. Mat stoji kapurki i čeka pismo od poštara. I ljudze na štaciji čekaju hajziban. Jedni idu tamalj, a drugi tazi. Jedni tu ostali. Zarosnuti polja čekaju prastoh. Hodzina stanula i čeka da šiju na kruci. Rovnina, široke poljo, rozsvitnute kverce, rozsvitlo pipinja, mladu spreje. Išće idzem i provazuju me pamjatki, idzem pod raški, idzem na mostik. Tu sretnjem macar, u slizoh, u čarne kustočki, složila ruki, slijedne i hlavi, sila pa cerki i boljiše za mrtvih. Sliza i plače, ja tebe poznam, čiši ovidzel, ozdaše vraci. Idzem podraški, draški, idzem na mostik, tu sretjem ženu s ozdeckom na rukoh, čeka me oca, mamu idu. Idu po mostce s ozovnitima glavami, s rukami na hripce, vitrapeni pomali ponavljaju. Jedni idu tamac, a dvoji tadzi Ravnina, široke poljo, rozkvitnute kvece, rozkvitlo pepinje, a mlado spreje. To pisnja napisana kad su bili zaraštovani u Stajičevu i posle u Nišu i to takve čekanje, čekali smo je to dzenj, kad iše pridzeme domu sve ovo i da še stekneme do svoju familiju, za svojima, svoju suprugu i do svojima dzecmi. I pisma taka karakteru, še napisana, napisana njevu hreštu, nije ali kad se še A jak to nie by davali ste nam niče o tim, o tej sve vojni, jak še to stalo? Pa, Bili ste u gardi? Či... som, ovaj, u, Vukovaru, tu sam za Robeni odvezli nas posle, kad nas Vukovar spadnu, mi znali za zemlje, smo je našli u Stajčevu, to je jedan malo veliki pri Zrenjaninu, to u Banatu. Posle boli razmeni, ljudze še nije znali što kad idze već mi išće dvome pošli do Nišu, već sam še vracali, familiju še našao. djeci bili na morju, a žena zovno bila do kraja u, u Kovaru i tako smo še našli u Zagrebu nakon štiri mešaci. <clears throat> Znači štiri mieszacy su se hey. zarobeni, Hej. Teraz isto velji maceri ostali bez svojih bez služnikov i bez svojih zecov, takže nastala jedna pisnja isto sinu Ohabeni, da ju vam čitam. Sinu Ohabeni, cetaču merti po nocu špival, sin ta maceri jednej umar. ovo merti spočiva po džemu čarnu, dom cepli, ruki macerove njet, ja lješim na falatku u žemi Zakopani, sluham plakanje macerovo sliza da slizu, oko žaj roši nješkanje dzelja, macgu sinovi prišla, že bi na križu menom našla. Ja celo vojaka rucene u morju, celo hrobacije, a moljec šmatu pojed, ja Rus nadvirni svojej maceri. To pisa pisana za velje maceri, koji ostali bez svojih sinov, a nije znaju da jedni zesu ni našli i tako sam dobili inspiraciju da napišem narodnu pisnju Sinu o Habeni. <clears throat> Kad našo na ceri slavlja i ženi 8. marec to dzelj macerinstva, gdje je nastala pisnja za tvoj dzelj mamo. Na tvoj dzelj mamo še vola naslo pisnji i šljem konci šveta švica mamo oparce pokraj išće vidno u švički popaljeni pri polju, u polju nješka žena jedna, to dzenje stala, jedna tam na robe za dzenj svoj život dala, za svoje slovo, žena jedna sama sebe zakopala. Pri križu na robe očov zaplakanih, nješka civka jedna složenih rukoh, u čarnej ustočki s pocrkami, nasuri lječi, prišašćaše, a dzenju spoveda, mamo, nješka tvoj obraz u ramiku plače, u pupču kveca za radoh, tvoje meno kvitnje, u Švički u polju kolo tebe u listu su šacim žajtvoj zapaljeli. boku za domanu prezvistati od listo potaj se u tvojim se ceplota čeče, macerinska ljubav siha išće se nakljeje, rukici vistati celo odpočiva, najkraše pupče co starnjem to nije ti, to je pisana napisana za Macerovu dzenju, za šitskih Macerih tori. Jak še vi zdohadujete svoje maceri? Pa zdohadujem še, to i za moju macer napisane šitski za ženi, pa zdohadujem še była paraskinja od mladosti Velja Robela, tam bi už u z s vami isto, kad si še zdohaduješ, ti može biti tam isto, kad si bula, ti bula mala kad se tam presvijeli. mm. oni pomarli, jer še umar ocet za vezu dva roki maco umarla i to je tak nastala pisnja isto musi biti inspiracija, dakle za každu pisnju musi biti neki događaj da se poruša malo, da se ne može da na pamet pisnju. Więc teraz iduća pisnja, vola šest doladovanja, to ta napisana pisnja, že ti našoj hiži buli každa mala muškatlo oblaku, E, ruski partok, e, pet PCF-ti stare cebuli pa stari vozini, pa već e, tad ja še co ja da kedila, vočka kolo to peca i kad me boli mali pa me še sem pa toto i već nastala pisnja z dodovanja. Zdodujem še pred nje hiži i sjatih slikov predku čolje červeno rusko partka, do širokima na červeno bitkanima smuhami, poseli na krunkoh vymaľovaný iz červenými makami, rusko peca i lavki, od zine na mure s noci Nocy, kiedy się kiedy sme civiki obliwali, z še rusadlju, kapuri kad sme kviceli, Zvona pisni i špivanki ruskej, našej šmati z še tebe velalu, cerpi našej, stojiš na štetku volala, jak nad svojima djecmi otvoreni zveroh, rošilaše ruki šitskih vitaš, ja mac vaša i šmata vaša, tu buce rusnaci. Evo, to u šitsko u tej pisni povedzene, dotika dom u Rusalju, naši šmati, obisca i te stvari na kraju pisatelj ja, že crkva naša zberuje ljudzov i bez crkvi ve školi pripravili bi Rusnaci bizovno, bi nije bilo nižu, nas zberuje ljudzov i varija mac vaša i šmata vaša, tu buce Rusnaci da ostanje u, tej, u tim našim laje. <laughs> Hej, tako. evo, taki a iz Čeh hodzice do Valalu, do Petrovca? Pa idem do Valalu, idem tam, imam šopu, sam pravil skoraj u vojni, hiža ostala u šestri, a tam sam napravil šopu, tam to malo bilo spadla granata iz jednoj je nje povaljala, sam malo po, popravljala i tam imam zanimaciju hobi. Gdje <laughs> bi to, mam tu isto malo vočki lozu, to tako za hobiju robim, da to ti vočki, malo budze i šljivki, jabluka i rozna, prajdi tu po pobisce i ta šitsko. E, znači, vi nje buli parast sam, ali ste z parastke Ja parastke familije, ja baš, ja nje parast, ja to tak robil, i tak drugi malo zhobio i tako to zaljubel i teda sam tak, evo, mam tam to traktor sam našao, že Maribor, on je u 11. biže roboti, a i to tak nije, dal sam žem tam su su mali, to bi dali pod rendu, tam to malo zahradi u Perovcu i tak to malo se zanimam. Inače bi, ne znam, hobi da jaki do društva, da mi me u društvu aktivni, u tim našim, osim u tam i Dzeme Všadzi, gdje nas povolaju i tu sam u Škaseri 16-17 roki. Špivace u Špiva Špivame u horu, u vojo. a to nam tak malo vihodi, ljubi me pojest, da, tako me to naučeli, bez toho bi kad nigdje ne pojdeš, baš to nič ne znam co bi robilo. Ali i svoj jazik. Svoj jazik čuvam i pripovedame doma, doma pripovedame nas dvojo po ruski. Djeci kad pridu, malo mišaju s nami dzivče veci zna hlapec meni, ali je tak to A oni, unučata už nie? Nie, nie, oni Teraz mala, mala kad sluha do co má dva ruky, pa ona isto za, frišku zapamätá. zapameta. Mhm. zapamätá. Mám tu isto jednu písňu, to robi všetko o našich ľudzoch, co evo orač pa paraste, kad se da to pričitam. Može. Ali orač, oraču, oraču ti orešli boko, čarnu prevraca, že bi žito zrelo, na koniši zabulu jak to davno bilo, kad še vartalo, kad konje orali i ocec bosi za pluvom kad kačal, a ti oprez njoj išče frišaj dringal, za vlavog trimali konjaši vozel, tak to davno bilo, kad še vartalo, kad konje orali i ocec staval, oraču, oraču, šem svoju nje Te evo to še u prastu, već i konji nje oru, te ja zovu traktori, ali evo to tak mi je nastalo kad sam u mladi, kad sam u konja, kreće u artalu i pralo kukuricu i tako pisana stala orače već parasti, ljudze našo ušestavali čas, robeli, jegišitski, Boli vredni rusnaci. Već se e, pisnja še vola parast, švitanje, nakarmio sam konji za jašljami i drugi u štvercoh, uranjelo rano, poprahani konji ponavljaju, praste nohi, ruki vidavaju. I na jutri rano budze, jem še ne budze, i na jutre rano budze, raz raz budze. To raz, to jak šešťa staval, konji karmel i a váš otec mal koni? Mal koni, evo baš napisana písňa o konju. Ja som to otvoril, ja sam to malo poznačil. Mal kasni koni, to on ľúbil koni, česali, dopatrovali štverci vše mase, vše to bolo ušminkane i koč mal to tkulski. Znam keď sme oblivali, pa sme še kombajna je pa padat hoće, bili to ti ljovči željezni to drkalo, a kombaja je tedi bilo ritko u valalje, konji še izljekli, pa tam pred Vočika, pred Jarko a izmeo, on je smešenje vraceli. Tad nastala i pisnja, konji mojo, počim ja već njam, konji, mal sam to skrevonje da je nada jaka šikumljađija žila, že bi ja to može mat, tako malo za, za paradu, ali to, to je nič. Ta već konji je nastala napisana na papiriku evo še pisnja Konji mojo, konji mojo, konji vrani, zajašljami pojazani. Konji mojo, konji vrani, zajašljami vičesani. Konji mojo, konji vrani, dokočami poprahani. Konji mojo, konji vrani, čarni mojovi havrani, naš tre dvora poprahani. Konji mojo, konji vrani, čarni mojovi havrani, vrani, podraji prahet za vami. Konji mojo, konji vrani, su se me vi volali, konji mojo, konji vrani, za naše si prahani, takže ja zaše pomila, že konji ne se mi budze mazveci konji. Takže tovarim to zapisane, napisana, že u konjoh, otac mal konji, pa ja doma, že budze mazijalje, vestu na kraju ovari, že se me se me vi volali, prišla vojna do Dohev, to i već za naše se, na kraju ovari konji mojo, konji vrani, naše se i prahani, znači ja već to ideju da ja to imam na on konji, to prešla, prešla iz Ibana. evo, teraz tu, teraz tu širobi, tako jednim čeljenikovi bičarova spovez isto, tako je to malo pisnja, taka malo bičarska, ali je, evo i taka napisane, ja vam čitam pa vidite sami o čem še robi. Bičarova spovez, plati mojo plati, šmati mojo šmati, stare pantaloni vas sami plati. U rukami novi i kapucom mala, daco u karčmi i ovo sam dala. Ostala je mrekla i klapčog stari, osao sam hudobni, jak na drahi. Šmatimo o šmati, platimo o šmati, stari pantaloni nama sami plati. I žemi sam daraz zvotare mala, ostanji lanjec i ovo sam predala. Ostala je mrekla i klapčog stari, tancovao sam bosi, a udaci rali. Mama moja mila, to ci po volji, i sama čustvuješ jako dosta bolji. Tu še dobi jednom obojem ovih, to šitsko malo i rozpredal, vari mac, dori maceri, mamo moja mila, že to ci po volji i sama čustvuješ jako dosta bolji, ostao hudobnik i ostalo mu niči. <laughs> da, da, tak to, evo, nastala pisnja. Kad su vam u toj žerusnacu še osipuje, teraz je spola nala, skoro je bilo 800, 800, 800 bilo, to tih žiteljov perovcu okolo 850 možda bo zgolj, te jaz je 444, Vukovar ima 14, znači to še je ali ta već nastala pisnja Ostanjce tu. Ostanjce tu za rovnina šira, Ostanjce tu za hiža bila, tu Ostanjce se moja mat biva. Nije isti šestro, nje oha brata, Ostanj tu šestro, išće maš brata, Ostanjce tu za, zrenko žita do žemi pošate, tu Ostanjce za žito zreje, ostańce ze kostać od koskoši, tu ostańce ze od bračka odbera, ostańce ze šem znoju piva, tu ostańce za škrovančevu rusku pisnju špiva. Nje isti mamo nje zeci ostań tu mamo tu tvoje zeci, ostańce tu svoje zaradki, najkraše kvece ze sadzene, bila lelija ze pahnje, ze hrobru snaka, tu za rukama crova, i plahanu slizu za stvari cera, tu ostańce rusnak býva, evo, pres písňu všetko povedzené, to, co nás ostalo u tejto tá hromadka rusnácoch, je tak prišla inspiracija da doticu ostali tu, da ostanju tu za škovančom rusku špišnju špiva, ali to ti mladi, evo, iz Perovcov idu veljo pošli, ne znam jak to bude dalje, ja думam, že evo ja to tak prišlo mi da to napišem i tu vytulostence za Rusnak biva, tu, prostancov bolo veľa vece, hiži je z prázdnych u uperovcov prázdnych chyži je nikoho. Ja, ostanje ostane pamiatka, ostane pamiatka napisana. Hej. Hej, vecka, kad sam bilo u Svidniku, to bilo už dosť davno, vecka me to tam bol letno válal, teraz tam muzej pisalo rusinskej i ukrajinskej kulturi, a teraz bi tam boli ešte raz u pisalo je muzej ukrajinske kulturi. Oni teraz od naš muzej preselili do Prešova. To Ukrajinci prisvojili, he, to, že to ih tam u Svidnjiku. To sam zamerkoval i sme tam še slikovali. To teraz, jak to nastalo, ja nemam pojma, ale tam keď sme pošli preširas, već tam e, pisalo muzej rusinske i ukrajinske kulturi, ta to mi je to tak malo inspiracija bila, že to je našo hiži. Evo to šitsko, oblaki mali. škatla u oblaku i šinskog rešija vraca, već su, na, već su izdali Petrovci i skoro u nas, tam su šedi na Đorđovo, do Dugovo, Evkina Đorđovo drugi, tam prekico, ma, to ta e, Đuraja Đorđovi, Marča i moja Marca i to skoro muškatli škatli bilo, nje moš dobiti tot percere, to tama krasno, to ta njeda, bilo tajna, <laughs> jako ti imaš, ali je bilo muškatli u každim, to te ja slabo, ritko je zulajac, je muškatlo oblaku. 1946, gdzie jest riče, więc zawsze raz od i więc nastala pisnia Macroja Muszkatla. Tam to ja przeczytam I bila i celova, ali ani jedna od Macerova u blahu rozkwitnuta červena muškatla. Patimnace jak ročnješ, rozkvitaš i prekvitaš i każdy tvoj, tvoj kvitov se rozkvitnje, u šercu mi radost otvera, a każda tvoja latka se odpadnje, do stvari mi smutok scera. U oblaku stoji rozsvetnuta črvena muškatla, na moju macar gdje me na nju zdohada. Evo, pisni je šitsko, jak to da je bilo. Znači, muškatli u već je oblaku slabo je, skiži poljani. Ljudzo nje dalje, za išće dzez, dze mlade ljudze, pa posadza muškatlu i po... Evo, teraz sam malo skore, že napisao sam pisnju, da sam čital deška pisnju Moja unuka, ali je moja Natalka Ževa Regentošić, da imaš dva ja te, ja čitaš samo jednu. A ja te, ja se evo priznam, moja unuka moja unuka je babka očima, večer kad ide z s vše še a rano kad stanje, zašljem na nju pripatra. I oči belavije kvito gorgoni, šljem na šmijani, prezen še bavi, baviska rozruca, a večer kad ide spat sala je oruca, ona od je da biva, Ravno kad stanjem prez oblak z ozarju slunka pod celogije svoju posilom. To za umotno... Prekrasno. <laughs> da. Malo yes. Tori napiše pisnju za ja, to te, Da, ja napisala jednu pisnju, a drugu, drugu sam nje, nje, nje prišla mi to da unuka im šaka, svoj šaka od tebi, te je nje prišlo mi, muši mi da so pristake. I već tak i to našo šema na imali dzivki podavali, dzivki še na domu, i evo tak nastalo smutok e, jedna pisnja, tora mac e, su odzivka i vracela domu i nje bila šešljiva, normalna snega i každa mac. Bez nastala pisnja, dobro, ja to nije ja u svojim živoce, ali evo, tako ovaj, dobro, u stvari može i hej, šesta še pa še vracela, rozizla pa već, tak to evo, može biti to nastala, to momenta nastal, že to nebolo šťastlivý čas, keď dzivka dzimka vraciu maceri, ja mm-hmm. teraz ty máš dzivku, lebo syna, pa še vraci, pa našlo smutok. mm Písňa šula smutok, to poli, to poli, jak štiro i češki život na listu pišece. Matu zaplakala, že dzivku svoju daleko odala, a ruži prekvitli list se usprelo, dzivka še vracela i maceri svoje smutok okamela. Tak kratko povedzene. Baš, u jednim, ča, jednim tak, evo, virivku, da kedinje treba veljo slova, da, da še poedzene, veljo pove. Evo, tako, pisnje, pisanje, to biografija. Ali veljo mi pisanje prepadli, a ja to dejanju se tako dježim, pa še z me ne možemo celo komponirati. Teraz te, jaz imam še jednu, je to sam dumki ona višla, navišla, isto pisnja emotivna bila še od zvolalo, znaš, kad naci išli, tak malo češa pisnja za u mi je prirosla, je teraz ja bi nje porihtal, deška u Dumki stoji, macie dać nowsze, co jeszcze nie neobjavené? Nie, teraz mam to tu, mam to tu Rusnakova brázna, to som, co som, to som teraz, e, čakajte, tu mám to tu, to, to, ne, to nevyšlo u, tých, u tej zbierky, to som čítal na Dvonu Perovským. Bola še Rusnakova brázna, to tí Rusnaci ľubeli, to jem pa orali, pa i tvoj ocet isto oral, pa robel, pa i to ocet, i to co je robeli, i ocet, i javec robel, to, to i već tak nastala pisnja brazda. Švitanje rozljalo še rano na dolninu, poprani konji na dvore zaročali, široki polja vlaju prastog. Za vrosom brazdu boku široku i dlooku, dlooku jak poljo. orima z jednu po jednu i pripatam še navadjak se krašnje posladani, operate še jedna na drugu i šeptate sebe, jak da sebe pripojate pripovetku, ktora skore sinjegu ješenji. U sebe se pritrujeli i brazu u starovo kraju, obidva se isti, a jedna od druge i tako daljeko. Za sobu nošice dloko pri povetku brazda prinišena do starovo kraju, i džidova brazda, ocova brazda i moja brazda. Šitski se isti, a každa in šaka. Pa ceri odzvonjeli konji znovi na novu po prahani, do koča, kročaj po kročaj i drugu domu. To teraz pisnja nje u tej zbirki, ali je. teraz o Valalu isto, mi dajemo dumkija je e, tu je nje. To su napisali takvi pisni to od novših. Evo to tako svitsko napisane. Svo, a pomali ta bude išće jedna zbirka. Bude išće, kad dobari može, mami še, to vam že času i inspiraciji. kad prihodzi zvon prevoske na co nove napisati še. I možda co še, ta već to da stalo, ostakova pa brazda, odhod Valalu, A šitski pisni to život uglavnom u Valjevu, život, e, život u Rusnacoh, o naših ocov, maceroh, robotoh. Češki był život Rusnaka, češki był život Rusnaka. je bolje ja i wszystkich ludzog, ale ja Rusnak się baš to tu žem ljubeli i teraz to tak nije prišlo šitsko. da še zapiše, da to, nie, da to je zapisane, to bi ostalo u fijovki. I... A co dumace <coughs> o nješkajših Rusnacoh, ktorí eto davaju žem do arendi. Da, evo ja da do arendi šem, mi to malo sme mali pa sme to i kupeli. Treci u Zagrebu, škomu da je do arendi i od toga pripovetka. To već se ne budeme robiti normalna. A i dolicu mladi na valje ostali evo tam teraz primjer, to ti ovo, Pošli do Njemecke, imaju oni žemi i šitsko, to je znam čeki razlog, ali mladi ljudze pošli u Habeli žemi, pošli do Njemecke robic da budu slove, u to mi malo nejasna pripovetka, ali evo vidiš, Mam tam susjeda Matovo Marinka isto veljo robi češki život pa rastaću. oni robija od rha do večara naši. Ja tam vidim susjeda, te bali, te šeno, te toto, te toto, te su Išće ih jest. Išće ih jest, da išće ih jest da skelji, ali je po malo jest tipa Jest to čobuli, ohabeli, žem to tu i ne znam jak to vudze, varim to ti mladico, evo to ti baš varim že tam klovnje su ovo pa robja to še Češko pomaknut od toho šitsko u vezi veliki, šitsko imaju oni kravi, šitsko je varim to češki život, pa rasta nješka. Tam Hrubenja pripovedal, sluhao sam i sil Nješka u Hrubenjovi, on tam troška se, da, troška šeje, troška eko, da vudze i to došitsko, tu malo može biti ljepši prije to ti davanja, da su od Evropske unije sve je žito, što ono koji še i uspelo, ali kukurica, evo su lješnik, to šitsko češke suša, keć nje osigural, da je osiguraš, oni pridnuke to malo hoće popravi, keć malo e, popravi. Znači, budze išće parasto, ali nje teljo. Nje teljo, budze parasto išće nje <laughs> teljo. Teda znači, z moje ovarimo ostali djeci u Zagrebu, ne s tim nje, nje znaju oni co to, kad to pridu, malo to budu, te še z njih, ni oni znaju polja našu, da povijem pravdu. Buli oni kad zbrali kromplji, možda znaju, ali tu teraz oni tamo stavu za grebu, ih to već se nje zanima. Oni imaju svoj drugi život, a mi tu dvojo, evo tak malo še mame tu zanimaciju za to roku zarada vaše to suša bula veljo še, še narobiš, a kasno da je koja god evo je minjica to roku uspela mhm. Minjica i to ja znam co išće uspelo to roku da Takže imamo zanimaciju, nije, nije malo me u hud roboti, zanimaciju teraz izmedu šidu, već kad uđe Šebracom, od boli bilo ševci, pa već kad bulo, to ti, već budu dravski ha, to ti, to je dravski ha, be budu vaš posle, ali je budze emas od prvi pljesak, naša, naša manifestacija, to je cinska. Takže každo sebe društvo od naših za, jak da vam pojem, sebe u Sidrelu nekakvu manifestaciju. Mitroševci imaju svoju, Petrovci imaju to državna manifestacija, to tam Zvon Petrovski, mi imamo prvi prijesav Letinsku, Travski jam imaju Oseg, Mikloševci imaju svoju i ta evo do bude tam to, tam to še tam takmiča orkestri, ktorija kraje, takže tam pođeme i taj do nas pa tam polali. I Rusnaci imaju, eto, dzepoist, i imaju svoju ovaj, tradiciju. Dzekujemy vam pan Barna na nješkajši bešedi i žičime vam išće veljo dobrih pisnjoh. Dzekujem i vam, se prišli, da še ne vidzime išće od roki evo, <laughs> i skore.